nuko rero kaze inshuti bagenzi bawe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu kiganiro barushenguhere barushenguhere twa turi hano ku mutumba wa buramata ni muri komine gihanga intara ya bubanza barushenguhere ni mu mugambi nkuriza umugambi w'umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ibikorwa bikaba ko bishigwa mu ngiro n'urunani akoro iprosaride mu ntara za bubanza na cibitoke barushenguhere mu buhinga bw’ibyuma turi kumwe na Albert Nduwayo hamwe na shansera mugisha w'imana mu ishengero rya barushengo uhere muri kumwe n'umujenama mukuru wa rino shengero akaba ari jewe barene habyarimana ba nyaburamatayambu haratowe abantu batari bake bagiye gukorera uno mugambi murabibona rero ko atari amasigara cyicaro ibikorwa byatanguye nicyo gituma rero mw'uno mugambi harimo iby'amagara meza Uh, kugaburira ababyeyi bibungenze n'abana araza kuronka agashimwe rero sabe ko muhindukiza ubwenge mubuzane no kwa bino biganiro bigire bibere hano hanyuma uwo ari we wese akoresha ubwenge kugira ngo eh, ubu bushimwe tubone imbere yacu ntibuze gusubira inyuma nkaba ndabahaye ikaze rero kuno mutumba agire akajambo abwiye urunani ariko rushyira mu bikorwa imugambi nkuriza murakoze cyane muje nama nawe diyakoni banyaburamata yamba murakomeye muri shengero nacyo ndimwo nta menshi mvuga turi ngaha kubw'umugambi nkuriza wo mushikanganje rw'amagara y'abantu no kurwanya sida nkuko bamaze kubivuga nkuko kandi nyakubahwa umukuru w'umutumba yabivuze amajambo abiri nagomba mvuge ni ibijanye no kubungabunga amagara y'umuryango no kubungabunga na cyane cyane dukoresheje irondoka rijyanye n'amagara meza tukamenya no gutegura imfunguro yikwije ibereye kugira ngo dushobore gufungurira neza imiryango yacu ababyeyi muri hano abafise abana abibungenze abacibaruka n'abajya abandi batacibaruka tubasaba konsa umwana kenshi gashoboka ukamwonsa gushyika ku mezi atandatu atakindi umuvangiye arize agomba ibere icya kabiri hari igihe tuvuze gufungura neza gufungura neza umuryango umuntu aca yumva ko ari gusuma isangaraka agasuma inyama akavuza izi mfungugwa dusanzwe twiyimburira ngaha iwacu tumenye kuzitegura neza ya migwi itatu ndemamubiri ntanganguvu na sanganyangaburo dufungurire neza umubyeyi y'ibungenze uwonsa dufungurire neza umwana tuzuba dukinze za ndwara zifatiye ku gufungura nabi abagabo ndiko ndavuga abakenyezi n'abana baca abandi bati none gatwe ntiturimwo barimwo umugabo umugabo barashobora guca ahantu ageteragira akantu kamwe gusa en eh, mugenzi we akamusomya ku kaburushete yaronse umwana mugabo ntaronka wa mwana akiri mu mbanyi ntaronka hari ikiringo rero twita iyo minsi igihumbi ni kuva agisamwe gushyika ku kiringo kanaka icyo ngira ngo turaza kugishikako hanyuma rero nkaba ndabashimiye nkabipfuriza kwishyura bino bibazo neza no gutegerana cyane cyane ubutumwa burimo kuko ibibazo byose bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza hamwe no gufungura neza irondoka rijyanye n'amagara meza rero ari naryo nagomba mperetseko ibi bihuha twumva mu kibano igihuha wumvanye suzana ugahita ugifata ko ari cyo hariho uburyo wowe bushobora kugufasha hari uburyo we mwohuza gerageza kwegera bijya bigo n'aya mavuriro atwegereye baduhe impanuro twihitiremwo uburyo bwaba ubu buryo bwa kijambere bwaba uburyo kama tumenye gukoresha ubu buryo budufasha gutandukanya imbyaro ndibaza ko mutahura ko twese turabona ko uko twakuze dusenya kuri iyi misozi ya kino kiganiro cyane urakoze cyane mwubahwa mujye mukuru wa rino shengero eh. umviriza abanyaburamata ubwa mbere aribwo bwa mbere eh. ni uko atawizana ngaha uwo dutora aza kwishyura ikibazo aratarika cyangwa aramanika urutoke cyangwa ukuguru bivanye n'uko ariko ntawizana eh. icyo ni kimwe eh. ikigira kabiri bantu b'inyuma eh. mufise amahirwe ijana ku ijana gusumba aba bari ngaha imbere aba mwembona ngaha oho genda hariya murabona ko nsanzwe ndi n'agasongo hariya neza telefone si ibi gusa hari telefone yo muri utu rutu ya finale ya finale muri abo bantu rero bari aho eh. muri icyo kibazo cy'itelefone tuza kubaza umwe umwe eh. agitoye telefone azoba atwaye abandi eh. baca batahana ubushimwe bari baronse ikigira kane ari nacyo cya nyuma ufise akaririmbo ufise iki turaguhamagara ubutamba turaza kuguhamagara hariho ubushimwe bw'abatugirira utugenegene md yako yego iki gitabo barakizi kino gitabo ubwa nyuma rero shengero ry'imana bakirisitu batagatifu batoni b'imana kino gitabo murakibona ico ntibakizi iki gitabo murakibona murazi icyo bisigura murazi icyo bisigura muraza hano tubahamagaye eh. ngaca ndakwandika eh. kabyina buhiye ndayamutanze sawa eh. aha sivyo ukaca wishura wishuye vyo ndagira utishuye vyo neza cyane bidandoye eh, neza eh, umviriza radiyo isanganiro radiyo isanganiro ifatikanije n'urunani akoro ipurazoride ni mu mugambi nkuriza w'umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ibibazo rero bikaba ahanini biza gushimikira ababibananiye bababise namwe babaha ayo mahirwe siko ikibazo cya mbere kivuga giti ni akahe kamaro ko konsa umwana hatararenga isaha imwe gusa avutse eh, akamaro ko konsa umwana ataramara isaha imwe avutse eh, birafise akamaro kanini cyane mhm. eh, kubera yuko amaberebere ataramara isaha arafise akamaro kanini ku mwana ego ako niko kamaro eh, ko konsa umwana ataramara isaha avutse kuko amaberebere aba afise ibigize ajya amaberebere bitunga umwana eh, aba agikwiye neza birimo intungamubiri zikwiye urakoze ukurikira ukurikira namwe mwabitoye nuko nyine mama reka kundaba urabye rero ga yego abo ko babitoye abo bakenyezi e bagabo je ico mbona bareke bitorere bihitiremo mugabo rero dutanga urujya duhera kwa jorojeta eh. jorojeta uyu mufasoni yatanze inyishu yo yo yo joroje ubuzima bw'ubu niwitorere eh, ako ushaka eh, ngubu untwara na jewe ntacyo w'imana y'ishamba ngaha ibura amata ku gindwi nyandwi meraniya ibura amata ku gicumi mabuko wanje ndi meraniya Melania mabukwe wanje ngiye ndababwire ndababwira atora ikibazo kimunanira ndamuha agashimwe bishaka bibaje muragi muribaza umviriza umviriza rero arafise umwanya wo kwiyumvira umviriza rero umva umva umva iki rero bacita mva inyuma ikibazo kiroroshe mumvirize neza mumvirize neza abandi munume ndabaha igice cy'inyishu eh. ikibazo kivuga giti umukenyezi yibungenze yofungura n'imiburiburi kangahe ku munsi inyishu ya mbere oya guma hamwe guma hamwe guma hamwe gatatu inyishu ya kabiri kabiri inyishu ya gatatu kane inyishu ya kane umwanya wose mhm. Egera ino, egera ino. ingo wewe waga umviriza ingo na wewe reka ndabashishure emtama oyi ico nico ico nico nico aha witwande Ntiteka Arikade mvuka ngayi baramata. Arikade. Yo nkurasumana. Ndere Imana yaremeje nkabamvuka ngayi baramata ku cyumunani. Nihore Emmanuel nkabamvuka ngayi baramata. Emmanuel. mu ntara za bubanza na cibitoki mu kiganiro cyacu no munsi ibibazo aha bikaba bishimikiye ku irondoka rijyanye n'amagara meza no kurwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi ikibazo umvirize umviriza umviriza umviriza rero buramata woye umviriza rero iki kibazo eh. ikibazo mu mpinyishu uko ziri ntimugire ngo ni urukundo umviriza rero vuga uburyo imiryango ya hano iwacu eh. aha turi eh. yifuza gutandukanya ibyaro ikoresha Eh. ubwo buryo ni ubuntu uravuga uti akambere aka kabiri aka gatatu ingana bacira kubera ni uburyo butanu ni uburyo butanu urambwira ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane ubwa gatanu uburyo bwa aho warose igice cy'inyishu ubwa mbere hari eh, abakoresha ubugegene bo hama inshinge mhm. hama ibinini mhm. hama agafuko hama bayi ubundi uburyo bwa mbere uburyo bwa mbere twakoresha akanyuzi akagegene mhm. n'urushinge mhm. bishoboze tugahusha n'agafuko n'ibinini ukurikira namaze kubaha igice cy'inyishu uburyo bwa mbere ni kuvuga abanyagihugu bo ngaha iburamata bakunda gukoresha hariho urushinge hariho ibinini hariho akanyuzi hariho n'akagigene kabona n'agafuko no kwihangana n’ibintu ukurikira uburyo bwo gutandukanya imbyaro mm. hama akagegene n'agakingirizo ubukurikira icya mbere na mbere ni urushinge mhm. icya kabiri akagegeni mhm. icya gatatu urunyuzi mhm. icya kane agakingirizo aho akantu ibinini ukorekera icya mbere ni uko wajyana n'umucanshi wawe kwa muganga hanyuma mukiganira muganga ingorane hanyuma agaca abaha impanuro icya kabiri ni uguca mukoresha akagegene icya gatatu ni ugukoresha urunyuzi icya kane ni ugukoresha amategeko umaze gushyika muhira y'uko mwosezerana neza urakoze cyane aha cya mbere wokoresha urushinge cya kabiri urunyuzi mhm. cya gatatu ibinini mhm. cya gatanu cya kane akagegeni mhm. hama mugaharura iminsi mushobora kumara kugira mubonane aha buramata wowe umviriza rero aha bwari uburyo butanu eh, eh. ubwo buryo ni butanu eh. bwinshi mwagiye murabuvuga ubwa mbere akanyuzi urushinge akagegene ibinini mwumva ko icyari kigira kane uburyo bundi bwa nyuma ni uburyo bita uburyo kama kandi uburyo kama hari uwabuvuzeho uyu arashoboye eh. umviriza rero abandi bose shira amaboko hasi shira amaboko hasi shira amaboko hasi shira amaboko hasi wewe ngwaha ndababwira igituma ndababwira igituma bangahe ah, bareka nkwereke yego me sawa sawa ingo nawe ngaho witorere jean paul tora agashimwe eh, turabandanya barushe nguhere tukaba turi ku mutumba wa buramata ni muri komine gihanga mu ntara abanza bubanza barushe nguhere radiyo isanganiro ikaba ifatikanije n'urunani akoro iprozaride ukeye neza telefone mbangaye buramaza mugisha mediane mbangaye buramaza eh umviriza ikibazo bantu b'imana shengero ryacu ryabarushe nguhere umviriza ikibazo kigira giti emujeno waje kubashira nahejeje aha mu gitabo cy'ibyahishuriwe yego ikibazo eh. kivuga giti umviriza ikibazo je nibaza ko twomuvangira ndema mubiri na sanganyangabo eh jye kubwanje twamuvangira ubuyi tukamuvangira ah, ah, bwa mbere twatangura tukamuhereza icyo bita imihwi eh. tukamuhereza n'imineke oya eh. twamuhereza imihwi twamuhereza ubuyi turabandanya turabandanya eh. abantu batatu gusa naze naze ingorone hehe wewe nindaguhamagaye genda uyu ni waguhamagaye wewe ni wamuhamagaye oya je nahamagaye uyu uyu tumugerageze oya tumugerageze sawa gumaho idondore nizeyimana eric ndayishimiye evangeline birakinga n'impanuka ku mubyeyi birakinga n'impanuka ko ashobora guhitanwa n'imbanyi ukurikira icya mbere umubyeyi biva ku mwumvikano w'umugabo kugira agire ubuzima bwiza kayungira kazaza kuyungurura kazozakoye umurore harero akayongero kazoza eh, hari abiyunguruye hari abiyunguruye hari abiyunguruye umviriza utumaro tubiri umugambi wo kurondoka ku rugero ugira ku babyeyi cyane ku mubyeyi ni tubiri gusa ubwa mbere umubiri wiwe uraruhuka bikwiye cyane cyane mu gitereko eh acaruhuka bikwiye kubera iki yagiye atandukanya imbyaro ubugira kabiri yego data akagira amagara meza n'amagara meza yego reka nakibashiriremo kuko nka mwese mwakivuze eh. aragira amagara meza ubugira kabiri urazi ko hariho abakenyezi benshi bakunda guhitanwa n'imbanyi rero biragabanya impfu ku babyeyi bashobora guhitanwa n'imbanyi hari uwavuze ibyo bibiri muri abo batatu ine ingo rero ngahaguruka abandi rero abandi bayi ushaka kwitorera itorere oya niyitorere none nari umwe oyitorere oh, si mutoto moya eh uri umwe itorere eh. tora ico ushaka tora ico ushaka tora ico ushaka pimira imbanyi aho ni ukuri imana ishima ko dutahanye n'umugabo wanjye tukazanana kwa muganga ni ukuri ndabishimye kuko n'abagabo benshi badakunda kuzanana n'abagore babo ni ukuri jewe ndakengurutse kuko impanuro muduhaye umugabo wanjye aratumvise ni ukuri murakoze ame amashyi menshi amashyi eh. menshi yatanze impanuro eh. neza murakoze abashinga ntahe gusa batarike uviriza ikibazo kivuga giti umukenyezi yibungenzi afungura n'imiburiburi gatatu ku munsi ibyo twabyumvise ivyo ivyo ivyo twumvikanye ni ukuvuga ko umukenyezi yibungenze afungura n'imiburiburi gatatu ku munsi umviriza twavuze yuko umukenyezi yibungeze afungura gatatu n'imiburiburi gatatu ku munsi sivyo eh. hiyongereye ko rero utuvuna musase inogera utunogera eh. n'imiburiburi twaba nka twungahe tubiri tubiri gusa eh. shengero ry'imana bakirisu batagatifu ubu unye hasigaye ibase n'iyo telefoni ni ukuvuga rero ngaha ubu unye tugira duhere abatangura kwishura n'abafise ubushimwe nabonye duhera ku wa mbere atangwe kuronga agashimwe ka mbere gushika ku wa nyuma ni ku murongo bananiwe tujya tubaza muri mwebwe goreti goreti n'agashimwe kawe ngaha alexi Debora jaha ah, tonda ha debo debo tonda sifa hanyuma na Christine Buramata oye barushe nguhere radiyo isanganiro ifadikanije n'urunani akori iprosaride mu mugambi nkuriza w'umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ronyanganda sida ibikorwa by'umugambi bikaba bigo bishyirwa mu ngiro n'urwo runani mu ntara za cibitoki na bubanza ikiganiro cyacu uno munsi kikaba cyashimikiye ku bibazo bikaba ku irondoka rijyanye n'amagara meza no kurwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi hasigaye iyo base amasabuni abiri na telefoni ni ukuvuga yuko uyu agitoye tuca dutaha yego kimunaniye uyu kimunaniye uyu kimunaniye uyu kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye uyu wa nyuma akananirwa tuca dutora muri mwebwe mwumvire ahubwo ico ico ndabasavye bantu mutagira mubazwe je ku mavi bayobegwe eh, eh mama baje biyita ngo bafise amashengero eh, y'imana bamwe ngo n'abadiyakoni abandi ngo n'abajenama ni mwisabire rero hanyuma ndabubike kuri gaze ni mwisabire mwahejeje kwisabira mwahejeje kwisabira iyi ngaro ndamubika ku biganza jewe umujyanama mukuru yasizwe amavuta ishengero rikoranye mana mushobora byose waremye buno bwoko bwawe bwiza bw'aba bantu bo ngaha iburamata jorojeta jorojeta wiyumva gute kubona watoye ikibazo cya telefone ndaryohewe cyane kuba rero ikibazo cy'itelefone kandi natoye n'ikibazo cy'indatorisi ndaryohewe cyane rwose ubwiye iki urunani akoro na iprosaride urunani akoro na iprosaride ndabashimiye cyane abana baza baza kutugendera no kutwigisha kuko hariho benshi nk'ubu bigiyeho ibyo batari bazi babimenya uno munsi urakoze cyane ni telefone ni base nuko ni na hano turangirije ikiganiro cyacu barushe nguhere uno munsi ikiganiro cya twari turemesheje hano ku mutumba wa buramata ndabibutsa yuko ikiganiro barushe nguhere uno munsi radiyo isanganiro yagitunganye ifadikanije n'urunani ya koro iporosaride mu mugambi nkuriza umugambi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruhonyanganda sida ibibazo bikaba byari bishimikiye ku irondoka rijyanye n'amagara meza no guhanya indwara zifatiye ku gufungura nabi reka nshimire mu buhinga bw'ibyuma albert duwayo hamwe na chancela mugisha w'imana mudiyakoni ndagushimiye